just can't get my poor self together. I'm weary all. if he stays away, old rocking chair will get me. All I do is pray the Lord above will let me walk in the sun once more. Can't go on. All I have in life is gone. Stormy weather. Since my man and I together. my hand. Stormy Weather skrevs ursprungligen för en revy på Cotton Club i New York och i sång- och dansfilmen med samma namn som kommer i år sjunger Lina Horn. Och det väcker stor uppmärksamhet att filmen bara har svarta skådespelare. Efter några ovanligt stränga vintrar återgår vädret under året till det mer maritimt betonade. Februari är årets relativt sett varmaste. Blidvädret och regnet vållar allvarliga översvämningar på olika håll i södra Sverige, bland annat i Mölndal och Boråstrakten. I Viskadalen förvandlas tusentals tunnland till djupa insjöar och i Mölndal inställer fabriken driften när stora delar av samhället står under vatten. Senare under månaden drar en häftig storm fram över landet. Taken i Stockholm blåser av hyreshusen och på Visingsö vräks 30 000 stora träd omkull. I början av mars stormar det igen och skog för miljontals kronor skövlas. I maj kommer lejdfartyget Boreland till Göteborg med bland annat ett populärt inslag i lasten, bananer. Under året får Sverige med 47 lejdbåtar varor för omkring 30 miljoner kronor. Men i oktober avbryter Tyskland den här trafiken med hänvisning till militära dispositioner i Skagerrak. I oktober tillåts varmvattnet igen. Medgivandet utsträcks till maj nästa år under förutsättning att allmänheten även i fortsättningen visar största sparsamhet med gasen och inte slösar med varmvattnet.